บุ๊กทูเจ็ดสิบสองเจ็ดยี่สิบสต้องนี่ยชมุสีต้องมุสีผมต้องส่งจดหมาย มุซิมอดอสลาจิลิสต์ ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม Musím zaplatiť hotel. คุณต้องตื่นแต่เช้า Musíš vstať skoro. คุณต้องทำงานมาก Musíš veľa pracovať. คุณต้องตรงเวลา Musíš byť dochvíľný. เขาต้องเติมน้ำมัน musí tankovať เขาต้องซ่อมรถ musí o p r a v i อ auto เขาต้องล้างรถ musí u m y อ auto เขาต้องซื้อของ musí n a k u p o v a เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ มูซีวิชิสติบิดเธอต้องซักเสื้อผ้ามูซีวิปรัตเบลิเซนเราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้มูซีเมอิสต์เฮเนติดสโกลีเราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้มูซีเมอิสต์เฮเนติดปราเเราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ Musíme jíst i hněď k lékárovi. Musíte počkat na autobus. พวกคุณต้องรอรถไฟ Musíte počkat na vlak. พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ Musíte počkat na taxík.